10. Bilim ve idrak parasetinin pezileti paydası eğitildi. Tilikim söz idi. Ey bilimlik dana! Paraset, bilim hakkıda özüm sözlegeymen. Paraset, karangu tündeki meşelge okşaydı. Bilim, yoruqluk bulup seni yortudu. Kişi paraset bilen örlep, bilim bilan yuksiladi bu ikkisi bilan har qadr qimmat topadi buningga ishonmasang noshirvonga qara u jahonni farosat ko'zi bilan yo'ritdi to'g'ri qonun yurgizdi xalqi beydi yaxshi davroni bilan nomini yaxshi qildi bilimlikning mundoq bir so'zi yodimga keldi bilimlik davziqi bo'lsa davzaxdin yiroqlashidi kichik o'g'lonniku idrokqa yetib yeshig'i to'lmig'icha qalam yurgizmaydi ko'ginki idrokliq kishilar qerisi ozidu idrok katti deb qalamnimi to'xtatadi agar talva kishini urib o'ltirsa uningga o'lim yo'q zahmat yetkazilmaydi nimishqa desang u idraksizdir idraksiz kishilarning hech nimada hassisi bo'lmaydi qadr qimmat idrak uchundir aql idraksiz kishi bir uchim loydir sap silib qarasang bu so'z yaxshi aytilgan aql idraksiz bilimsizlar o'zini yuksaldiranmaydi nazar solsang barcha kishi kiyim kiydi idrokliq bilimliklar kiyim bilan emas asli bilan qadrlikdir idrokliq kishi esil ar er bo'laman desa bo'lolaydi bilimi bo'lgan ar er baglik qilsimi qilolaydi kimda aql idrok bo'lsa u esil inson bo'ladi kimda bilim bo'lsa u baylikka erishalaydi bo'z yer ustida inson bolasi qo'l ko'tirdi hammini bilim bilan barpo qildi kishi aql idrok bilan esil otiladi bayla al ishini bilim bilan yurgizidi tuman ming xil fazilatlar ko'p madhiylangan ishlar aql idrok bilan qilinganligi uchun maqtalgandir idrok ozlig'ini oz dema uning foydasi ko'pdir bilim ozliqini oz dema u ar uchun qimmatlikdir dono degan munu to'rt narsaning ozliqini oz deb sanama bu so'zni zehning bilan angla bu to'rtning biri o't biri yovdir uchinchisi tiriklikning kushandisi bo'lgan kasaldir bularning oxirgi biri bilimdir Bu töt nersini sal çağlıma, kımmeti yüksektir. Buladın her birinin paydası mı, zini mi köp? Bazısı birimdek, bazısı ilimdek zörür. Bilim goya kimyadır ki, bütün nersini etrafı yığıdı. O idrak ordusu, hem nerse onunla cemlenidu. İhbar ve bilim bir biriga o'xshash narsalardir uni o'zingda yoshirib saqlashga bo'lmaydi san ihborni yoshirsang uning hidi bilinib qoladi bilimni yoshirsang tiling oshkora qiladi bilim bir boyliqdirki u zodi kambag'allashmaydi o'g'ri hiylagarlarmi o'g'irlab ololmaydi bilim va idrok kishi uchun kishandir kishanlik kishi yaramas ishlarga yaqin baranmaydi kishi yaxshi ko'radigan etini kishallab tutadi minishlik etini bo'lsa ko'zitib saqlaydi kishanlik qochanmaydi xolivining yuridi tushaklik yiroqlashmaydi xohlagan yeringda turadi aql idrok sanga yaxshi va ishonchlik adashdir bilim naiti mehribon qarindoshdir bilim sizga bilgini va qiliqi dushmandir boshqisi bo'lmag'andimi bu ikki jidal yetarlikdir buningga taqlidan turkcha tamsil esimga keldi buni san o'qig'in as yodingda tut idrokliq kishi uchun idrokning o'zi chin do'stdir bilimsiz kishiga nomili yetarlik haqoratdir bilimlikka bilimi yetarli kiyim kechak yemak ichmakdir bilimsizga o'z qilmishi yovuz qo'ldashdir ey idrakliq yaxshi odam g'azabni o'zingdan yiroqlashtir bilimlik bag qahrlanma nomingni yaxshi qil bu ikkisi bilan ishqa oldirab yiqillashma agar yiqillashsang umringni zoyi qilasan g'azab bilan qilingan ish doim pushaymonliq bo'ladi kishi qahrlansa ishda odishidu. kishi egri besiq salmoq mijozlik bo'lishi kerak bag vazmin bo'lsa kullari yo'riq bo'ladi muloyim ham xushbeil bo'lish kerak aql idrakliq ham bilimlik bo'lish kerak kishini yaxshi tanlash uchun idrakliq bo'lish kerak ishni yaxshi puttirish uchun bilimlik bo'lish kerak yaronsiz yaramliqni aniq ko'zitib keraklik keraksizni haqiqiy surishtirib o'zi ayirib tanlab farqlantira olsa hammali ishda ko'zini o'tkir qilsa ondin ishlar mukammal ham pishiq bo'ladi chunki bilimli kishilar oshni pishiq yeydi bu xil kishilar tilikiga yetadi ikkala dunyoda ishi o'ngishliq bo'ladi qahrlanish bilan g'azab odam uchun yovuz narsa bu ikkisi bilan vujud davomliq aziyat chekadi bilimlik dono nima deganligini angla bu so'zga amal qil ey mangzi qizil kishi inson qahrlik bo'lsa aqldan osadi agar g'azab kelsa farosatdan mahrum qiladi qahrlanish kishi uchun yovuzdir u bilimni yo'qitadi oliyjanob kishilarmi qahrlansa qo'pollik qiladi bilimlik kishi nima deydi angla bilimlikning so'zi haqiqatan so'yimlik jonga o'xshashdir qara Bu bir qancha narsa kishi uchun yovuzdir. Inson uningga o'ginib qolsa, vujudi bulg'unadi. Bulardan biri yolg'on so'zlash. Uningdan keyingisi so'zida turmaslik. Uchinchi biri ichimlikka berilish. Bundaq odam shubhisizki tamoman behuda yashaydi. Odam üçün yana biri cahil qiliqdir. johil mijozlik odamga xushalliq bo'lmaydi yaramas odatning yana biri pastkash qiliqdir bundoq odam kishilarning o'yiga so'riqchilik soladi yana biri tili yomon qahri g'azablik bo'lish bundoqlar eg'iz ichib so'ksa kishini azoblaydi bu bir qancha narsa bir odamda yig'ilsa undoqlardan muqaddas baxt tezib yiroqlashidi palak onga boqmaydi beshi gongirab qoladi shuning bilan billa huy paylimi oyniydi yur ay yaxshi kishi yaxshilik qil yaxshi kishining ishi doim o'ngishliq bo'ladi amdi sinoqlar orqali yuksilib al ishini boshqurgan xushbeil kishining nima deganligini angla Яхшылық нәтче жылла яшысымы қиырмайды. Яманлықны қанч пәрвіш қылсымы түзелмейді. Яманның еші қысқа, о пшайман білін қиырейді. Яхшылықның өмірі ұзын, o puşaymansız yürüdü. Yaxşı her günü yeni yeni telikini tapıdı. Yamanın gemi kündü minglap aşıdı.